Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. ver, fe. Radio Calimera. Alternativa. Os Sapoconchos, dende as ruínas da histórica Radio Calimera, en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. A guerra que aflige com os seus esquadrões o mundo é o tipo perfeito do erro da filosofia. A guerra, como tudo humano, quer alterar, mas a guerra, mais do que tudo, quer alterar e alterar muito e alterar depressa. Mas a guerra inflige a morte, e a morte é o desprezo do universo por nós, tendo por consequência a morte, a guerra prova que é falsa. Sendo falsa, prova que é falso todo o querer alterar. Deixemos o universo exterior e os outros homens, onde a natureza os pôs. Tudo é orgulho e inconsciência, tudo é querer mexer-se, fazer coisas, deixar rasto, para o coração e o comandante dos esquadrões regressa aos bocados o universo exterior. A química direta da natureza não deixa lugar vago para o pensamento. A humanidade é uma revolta de escravos. A humanidade é um governo usurpado pelo povo. Existe porque usurpou, mas erra porque usurpar é não ter direito. Deixar existir o um mundo exterior e a humanidade natural paz a todas as coisas pré-humanas, mesmo no homem, paz à essência inteiramente exterior do universo. Soan, soan, hasta paz por la paz, cada dia são mais e mais, os que comigo cantam, os que com a paz estão. Soan, soan, hasta paz por la paz, cada dia são mais e mais. os que comigo cantan, os que co están. Tanto vense lo primeiro, o do medio do final. O importante é chegar todos, é, mellor colaborar. O importante é chegar todos, é mellor colaborar. Soan, soan, as campanas pola paz, cada día son máis e máis. Os que comigo cantan, os que capaces están Soan, soan as campas pola paz Cada día son máis e máis Os que comigo cantan, os que capaces están E se estás atas orellas con ganas de pelechar Deixas cousas e as puñadas Vamos todos a falar Deixas cousas e as puñadas Vamos todos a falar Soan, soan As campanas pola par Cada día son máis e máis Os que comigo cantan Os que capaces están Soan, soan As campanas pola par día son máis e máis Os que comigo cantan, os que paz están Os maiores van as guerras, pero nos queremos paz E por iso lles berramos, non a guerra e si a paz E por iso lles berramos, conmigo cantan, os que rapaces están. Soan, soan, as capas pola paz, cada día son máis e máis, os que comigo cantan, os que rapaces están. Soan, soan, as capas pola paz, cada día son máis e máis, os que comigo cantan, os que rapaces están. Benvidas a Sapo Concho, so matutino da Radio Calimera. Hoy decimos sí a vida, sí a compartir, sí a tener plenos derechos todas las personas en distinción y e sí a una información veraz para que cada quien decida en libertad o que quiere facer, pensar, pero dende a conciencia, es en ser enganados. Oxe decimos sí ao povo unido, sí á vida. Benvidas. Ya no hay 20 pavos ahora son centavos. Que me quiten el piercing para pa' trabajar en un banco. La la ley, el lola y lo leo. El bush moqueado y el otro escondido. tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. El triunfo manejado por los hilos del mercado. Y aquí nadie dice nada que han vendido torpeza. Ni lo, ni más flamenco bueno. Ah. Argentina por los suelos, allí nadie tiene sueldo. Pero mira el presidente, se sube el 15%. Corralito, corraleo, menuda crisis en el mundo entero. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta Seguiremos luchando, nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Decimos no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. Y si nadie nos quiere echar cuenta, que mira que la peña está que revienta. Desde Madrid a París, desde Cádiz a Pekín, la gente en la calle dice no guerra, es muy perra. aquí nos sapoconchos o matutino de la Radio Calimera. Dice, dicen, no sé exactamente, pero siempre lembro, Que, estar informado e, es, no solo un derecho, sino también, Que una forma de, poder ser realmente consciente de, de la sociedad en que vivimos, de las cosas que pasan, de que, de que dentro de las posibilidades no non, non, non nos engañen cuando intentan facelo, no? Desde desde moitos desde moitos postos, tanto mismo desde moitos partidos políticos, desde moitos gobernos. E bueno, en esta, digamos, mm, no sé, cru, cruzada por decirlo de alguna maneira, no? Que, que temos desde desde os medios un pouco libres, alternativos, no? es decir de, de intentar eso de, de, de que a xente conozca as cosas que están pasando e que despesca cada quen eh, decida, pues, pois, bueno, eh, falando do do momento que estamos vivindo, ¿no? Ande, bueno, se ha declarado outra guerra, é dicir, porque decir que que ha estallado una, una guerra e non, no, e no lembrar que hoxe en día eh, continúan habendo máis de, de 10 eh, e las que non sabemos, ¿no? Pero lo que se consideran conflictos armados eh, que son guerras a, a de diferente intensidade, pero guerras e eh, siguen pendentes, ¿no? Es decir, podíamos falar pues no, desde a ah, Palestina, pero tamén de, desde desde moitas lugares, ¿no? Desde Etiopía, desde outros lugares tamén do do continente, pois pues, non sei, podemos falar do Myanmar, podemos falar incluso aínda se creemos que podemos falar de, de Colombia que, que está vivendo un, un momento ya de, de casi máis de, de un año e medio de, de, de guerra contra o povo bueno, digamos que, que por todo isto, ¿no? pero sobre todo por, por la, esta última actualidade que tenemos aquí moi presente, ¿no? que este que esta ataque que se está facendo ao pobo ao pobo de, de Ucrania, ¿no? a esta y a esta invasión de decir por una parte de Rusia pero también por otra parte no de, de cómo vemos como la OTAN eh, o, o, también Estados Unidos eh, vimos ayer no como o presidente de o que se dice o Estado español di tranquilamente que va a enviar eh, armamento a, a Xi, ¿no? como si esto fuera una broma bueno pues que nos nos liamos moito e el que ya nos está escoitando estará dicendo como se lía este home, pois sí, a verdade é que hoxe tenemos con nos a, a Antón Otero, el é secretario político del Partido Comunista dos Traballadores de Galicia, eh, outro día, eh, o pasado 27 de febreiro, eh, convocaron una, una concentración en la plaza do, do Tural de aquí de, de Compostela, e eh, ali eh, estivimos, eh, coincidimos un pouco con elos, eh, Y bueno, pues antes que nada, muy, a tarde, Antón. Buenas tardes, buenas tardes, amor. Buenas tardes. Ya, ya ves que, eu me, lío moito, eh, disculpa desculpa <laughs> un poco de... Bueno, la cosa es que cuando el otro día estábamos ahí, ¿no? Vos convocabais el 27 de febrero a las 12 en la Plaza de doctoral. este no a la guerra imperialista, vuelta a casa de, las tropas, eh, OTAN no, bases fuera. Pero primero que para, situarnos, si te parece te ven, eh, que nos contes un poco, ¿no? Cuando falamos do Partido Comunista dos Trabajadores de Galicia, pues eso, ¿no? Porque estamos hablando de, con otras siglas, pero con una, una formación de, de, moito tempo de, historia. Sí, sí, sí, a ver, o, o PCTG, eh, o Partido Comunista de Galiza, Eh, ao final, bueno, somos a, a denominación que tomamos en, en Galiza o Partido Comunista dos Traballadores de España, que mm. tanto en Galicia como en Cataluña e Euskadi pois tomamos as denominacións históricas, non? Realmente o noso partido, aínda que con esta denominación eh, non levamos moito tempo, o mm. noso partido ten moitas décadas de historia, e de feito, joder, eh, nos, nos reclamamos, entre comillas, herdeiros de, de todo o movimento comunista español, non? Do, do PC de, de José Díaz de Pasionaria eh, eh, y y un poco eh, en Galicia, cuando hablamos de, aquí de, Galicia, estáis también por todo territorio, se me refiero a parte de Compostela, estáis también en, las otras provincias, o cómo funcionáis un poco Sí, sí, sí, tenemos organización en todo territorio. un mesmo, de son de Ourense, estoy en Ourense ahora otro día estaba en Santiago por, bueno, por, por lo tema la concentración, pero sí, en realidad tenemos eh, organización en, por todo por todo país, eh, no Estado español también por, todo Estado. Porque además eh, vimos que, que esto, a, ainda que foxa en, pues eso, en algunos sitios o 25, en diferentes eh, datas, pero más o menos concentradas todas en este en, este pasado dos pasados fines fines de, semana, ¿no? De y vimos que en algunos sitios do, do Estado español eh, tuvieron problemas en o tema de, de, de represión policial, ¿no? Sí, sí, sí que é certo que creo, penso que ahora mesmo penso que foi en, en Sevilla, en, eh, sí, igual matan, matan os meus compañeiros, agora <laughs> se digo mal, pero pero sí, sí bueno, foi un problemiña de que de que penso que hubo certos elementos Eh, ucranianos filonazis, que bueno, pienso que todos <laughs> conocemos un poco a, su historia eh, en la manifestación, eh, bueno, como que pediron a, empezaron a increpar os, nuestros camaradas eh, camaradas, final la policía pues optou por lo fácil para ellos que era bueno, atacarnos a todos y mandarnos ir para casa, ¿no? Identificarnos. Estas, cosas, ¿no? Que uno no... Iba a decir, no acaba de entender. Sí, sí, claro que la que se entienden, ¿no? Porque es una, una forma, ¿no? De, de, Vemos, ¿no? Una política total do do, do miedo, de esa represión encubierta que acaba siendo casi más cruda que cuando no es encubierta, ¿no? De, pero bueno, eh, un poco también queríamos eso, que, que pues eso que, que, otro día vimos, ¿no? Porque ahora se está falando mucho, moito do, do, de Ucrania, do, do, do todo, eh, se fala como si ahora todo o mundo, eh, eu escoito e digo, madre mía, cuánta xente sabe de Ucrania, de Rusia, de todo o que está pasando aí, e canta xente sí, estaba, mundo, eh. estaba calada e ahora de repente todo o mundo fala. todo el mundo es experto en geopolítica, ¿no? Eh, cuando hay un volcán, todo el mundo es experto en volcanes. Antes todo el mundo era experto en vacunas, de eh, todas esas <laughs> cosas. La verdad que, es, impresionante, ¿no? Es decir, de, non sei, un pouco eh, vos o outro día a, pues era, era clara, ¿no? As consignas de, de porque non olvidemos, es decir, estamos en un pertenecemos a un país, o guste meinos o no, eh, a, a moitos non nos gusta nada, ¿no? Decir, pero pero que estamos dentro de a OTAN. Sí, claro, estamos dentro da OTAN que ao final responde aos intereses claros do, dos Estados Unidos, non? Ao final non é, non é máis que a organización imperialista que responde aos intereses dos Estados Unidos frente a outras potencias imperialistas, porque tamén hai que lembrar, non? aínda que hai xente que, que viva un pouco mentalmente nos anos 50 de que non estamos xa na Guerra Fría, de que Rusia non é a Unión Soviética. Claro. É dicir, entón, pois, final, sí, estamos dentro da OTAN, <laughs> evidentemente no nos gusta, eh, por eso pedimos eh, a salir a la OTAN. Sí, porque además eh, eh estos días, ¿no? Que parece que de, repente, ¿no? Es decir, todo vale, ¿no? Es decir, porque de repente vimos, a, no nos quedemos a esta parte de, desde el periodismo, ¿no? Es decir, de repente se, se, corta, ¿no? A, la señal para dos medios rusos, porque él van a contaminar y tú dices, ¿cómo? esto es verdad, está pasando siglo 21 decir, porque claro, si, si esa política, ¿cuántos medios de comunicación deberíamos cor? Non sei, ¿no? Que es esta cousa de, del todo vale, eu eh, penso que, que non todo vale, non? Sí, sí, exacto, e de feito eso faise, eh, bueno, supostamente vivimos nunha democracia liberal, e demais, mm. eh, o peche destes medios de comunicación fanse de órganos executivos, non elegidos por ninguén, sen pasar por ningún tipo de órgano representativo, es decir ni tan siquiera o Parlamento Europeo aproba en un momento que hai que pechar, non, é un órgano executivo, penso que a Comisión Europea hai que pechar estes medios e ese do día para mañá. É dicir, é, mostrar tamén ata que punto, porque están pechase o canal en YouTube, en Twitter, non sei que, ata que punto eh, controlan as nosas fontes de, de, de información mm. pois certas multinacionais eh, capitalistas cuns intereses moi muy muy concretos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque hoy veíamos, pues eso, ¿no? En algunos canales de, de la BBC, todo esto, ¿no? Como, como eh, que uno piensa, bueno, pues, pues a lo mejor hay que que tallar más cosas, ¿no? Si empezamos a decir no, no, porque hasta que, no sé, que a no ser que el tema ese de nos, nos parece una, una, bar unha barbaridade, ¿no? Eh, pensamos que al, al contrario, lo que tenemos que hacer, é que por eso que también pensamos que que vos e eh, outro día buscabais un pouco eso, eh, a concentración, pero también e eh, informar a la xente do que está pasando. Claro, claro, porque ao final é moi fácil caer nese pacifismo burgués abstracto, ¿no? De, de, de decir de que non a guerra, non sei qué, pero mandamos eh, tropas e eh, armas, eh, estamos na OTAN e temos bases americanas no noso territorio, ¿no? Es decir, como un... Entón, pois, ten que haber un contradiscurso, por así decirlo, que realmente explique o que está pasando en, en Ucrania, que non se base só en por a, eu que sei, que Putin é Hitler, os ucranianos son <laughs> son anxos, eso todo o que pasa, así que hai que mandar armas para proteger eh, os ucranianos como eso, como réxime democrático exemplar, prende a amenaza rusa, non? Eh, porque Putin é comunista tamén agora, eh? <laughs> sí. segundo que segundo a nosa joer, a, a portavoz do Partido Popular aquí en, en Galiza, xusto dixo, dixo onte que, que Putin era representante do comunismo e eh, que tiñamos que loitar contra o comunismo, desde o nivel. De, de eso tamén te queríamos preguntar, porque porque non, Se decir, bueno, cada quen tiene a súa a su esa eh, tendencia política está ben, é dicir, de, me refiero a decir, pero pero sí que eh, eh, eu lembro de, de bueno, porque eu tú eres ba, ba, bastante novo, eu teño ya unha una edade, por, de, de, desémoslo aí, é dicir, pero Pero sí que te comentaba también a ti, ¿no? Muy, eh, eh noto muchas veces que, que, se puede decir tranquilamente que eres, de, eres socialista, que eres de OPP, que eres lo que sea, ¿no? Pero, pero cuando se pone por medio la palabra comunista, hay como hay una demonización, es decir, como eh, bueno, eh, evidentemente o comunismo, como, como casi todos os movimentos, ha tenido eh, cousas ben feitas e cousas no, no ben, nada ben feitas, evidentemente, pero pero hai unha historia detrás de, de unha loita eh, do povo, eh, con el povo, é dicir, de unas cousas que, que o sea, que, que tamén de, u, uno tiene que tener o orgullo de ser comunista, penso eu. Claro, ao final todo eso responde a moitos, son moitas décadas de propaganda anticomunista intensa, non? É dicir, un pouco eh, consecuencia tanto da Guerra Fría no seu momento como agora de que joder, eh, en un momento en que temos, un, por exemplo, aquí un goberno, non, que suponse, como te chaman, o goberno máis progresista da historia, historia sí. que realmente <laughs> non é, bueno, fai o que acaban facendo sempre os gobernos socialdemócratas, que favorecer os, os intereses do capitalismo, eh, realmente o único movimento político, eh, bueno, non digo único, pero sí o que máis medo lle teñen os capitalistas ao final non deixa de ser movimento comunista, non? porque foi o que desafiou históricamente e que tivo maiores éxitos a hora de desafiar o seu statu quo. Entón, eh, como se decir, xa Marx no seu momento no manifesto comunista fai tres séculos xa falaba de que de que a todos os enemigos políticos se pintaban como comunistas, porque daban medo, porque eran como fantasmas, se teñan tago, non? Pois é que agora, tres séculos despois, exactamente o mesmo, non? É dicir, todo o mundo é comunista para, para a dereita, todos son comunistas, eh, comemos nenos e cousas desas. Eh. Sí, a verdade é que un pouco sí que, que queríamos eh, preguntarvos, non? Porque porque ti, ti el eh, representante do, do, do partido, non? Pero outro día en la, en la plaza de Botoral, dentro de, de, a, de a xente que, que había, eh, vimos moita bastante xente, no, digamos, moita xente moi moi nova, é dicir, de, de, supoño que o, o traballo de, de, de, desde a base é moi importante, non? Sí, sí, claro, o sea, certo que, bueno, por cousas da, non sei, supoño que casualidades ás veces aquí en Galiza temos unha organización moi moi moi nova, eh, pero porque ao final tamén, é dicir, eh, a xente nova <laughs> vai ser a, a responsable de, de, de, de, de coller o testigo da, da loita da, da, da xente máis máis maior, non? Que ao final, eh, pois pouco a pouco tenden a ir quedándose máis en segundo plano, pero sí, sí, é certo, eh, había moita xente nova e estamos bastante orgullosos de ter tanta xente nova que ao final eh, que moitas veces se nos acusa xente nova, falo tamén en, en primeira persoa porque sí. ainda que xa non estou na mocidade, eses anos nos pasaron, son un rapaz novo, sí, eh, sí. eh, moitas veces se nos acusa xente nova eso de Siria, de é que non estamos interesados en política, non sei que, eh, non é certo, <laughs> é dicir, non é para nada certo. Non, non, é unha, unha constante de, de, de, de demonizar aínda, ¿no? de, de pues eso, a xuventude, xuventude, claro, pero que, que evidentemente que sí que hai unha una, una xente nova, ¿no? É dicir, que, que está concienciada, que está traballando, é dicir, de, desde moitos ámbitos, ¿no? É dicir, porque moitas veces tamén es esa de, de non sei como decirlo, ¿no? demonización do tema do, do, do, do político entendido como o político entendido como os partidos también políticos, ¿no? Porque pienso que es diferente, ¿no? O tema creo que todos somos políticos ainda que no queramos, es cuando no no cuando decimos eh non son político, estoy usando político, ¿no? decir pero digamos que ya pertenecer a un partido, es decir, pero que es necesario también ¿no? decir, porque hay muy poca cultura de, de ya no solo de, de, pertenecer a un partido, sino de pertenecer a, un sindicato, de pertenecer a una organización más alá, Que que que conxunte eh, a, los intereses, os dereitos de, de Eu comentaba outro día falando co, co outro, outra persona, no, que que moitas veces eh, eu esquezo, o sea, eh, noto unha falta de de sentimiento de, clase, ¿no? de, como si no, no, no, todo, no, la mayoría seamos povo. Parece que hay quien, quien ainda que esté bajo un, un soldo, bajo una... decir, pues no se siente parte de, ese povo. Sí, pero eso parte un poco también de, de que en el propio Estado, medios, eh, el capitalismo trata eh, continuamente de fragmentar o movimento obreiro, non precisamente para, para eliminar esa, esa unión de clase, non porque é dicir, a guerra ao final responde un pouco a eso, non? É dicir, se, se en lugar de ser clase obreira somos ucranianos ou somos rusos, se en lugar de ser clase obreira pois somos unha cousa ou outra e eh, non vemos que realmente temos os intereses clave en común, pois entón ao final é moito máis fácil eh, loitar contra nós se estamos pelexados co, obreiro de enfrente en lugar de estar peleados con los monopolios o, con propio capital, ¿no? Queríamos preguntar a la, a la hora de, de, pues eso, ¿no? De, de, enfocar las acciones, es decir, de levais tamén, supoñemos que, que ao largo do, do ano eh, tenéis unha parte importante do tema de, de formación e de este tipo de cousas, non? Sí, sí, claro, é dicir, ao final eh, a formación política é esencial, sobre todo para, para unha persoa que pretenda ser non comunista, é dicir, ao final eh, somos herdeiros dunha tradición política e teórica moi ampla, moi grande, que se realmente queremos transformar a sociedade temos que ser capaces de, de aplicar, non? Porque ao final de pouco un pouco son dúas cousas que máis relacionadas. De pouco vale eh, ter moitas ganas, eh, facer moitas cousas, se non sabes se tes claro cales son os objetivos, eh, por que estás facendo, como tampouco vale nada estar sentado na túa casa lendo todo o día. Entón, <laughs> hai que ter sí. un pouco eh, ese equilibrio. Sí, porque ademais fala, falas do, dos medios, ¿no? Eh, o que tienen un pouco de, de, de bo o esa parte, ¿no? De, de, que, de, que, de que o móvil, ma, ma, yo moitas veces digo que incluso máis que, que as propias redes sociais, ¿no? Pero que o móvil eh, se haxa extendido a casi medio planeta, no diré todo planeta, porque sigue habiendo muchas muchas fendas ¿no? de, de, que, superar, pero que, sí que vemos cosas que después los medios, digamos, de masas o más convencionales no están reproduciendo, donde vemos como o propio ejército que está entrando, en, este caso ¿no? en Ucrania, estamos hablando de, de gente muy, muy, la mayoría de ellas supernova, de gente que está topándose ¿no? con, el propio pueblo eh, ucra, ¿no? Es o, el propio pueblo de Ucrania tiene claro que, que eles son tan moitas veces tan tan víctimas como eles mismos, ¿no? É dicir, porque porque pasa como como ha pasado aquí durante moito tempo e en certo modo continúa continúa pasando, ¿no? Que que o, o exército acaba ser eh, ser unha máquina contra el propio povo. Sí, además especialmente en países como tanto Ucrania como Rusia, ¿no? que teñen servicio militar obrigatorio, eh ao final eh os que se mandan a, a morrer ao frente sempre son os pillos da na clase obreira, ¿no? Nunca son os os que realmente se pelexan os seus intereses ou ou que realmente están interesados nesta guerra. Entón, iso que sei, ao final supoño que moitos moitos, bueno, moitas persoas do, do exército ruso nin tan siquiera que, que, <laughs> que querrían estar ali, non? É dicir, eh, ninguén quere estar nunha guerra, tendo eu. Sí, porque eu penso, non, que, que moitas veces eh, esto, no sé si va a sonar duro, ¿no? Es decir, pero se olvida que todo esto pasa porque esto acaba siendo uno de los mayores negocios lucrativos del do, do mundo. Es decir, eh, eh, por moito, é dicir, eh, o, o que a, onte dixo o, o presidente de enviar, eso é dinero, enviar armas é facer dinero para o Estado español e sí, para as eh, empresas. Eh... Por suposto, por suposto. De feito, é que xusto estaba vendo antes que varias, bueno, na bolsa americana, xusto esta última semana, eh, todas as empresas armamentísticas eh, creceron un montón o seu valor, non? É mm. dicir, eh, eh, a guerra moitas veces sempre é a resposta que, que ten o capitalismo ante as crises, non? Vemos unha crise económica moi grande, unha, do xeito de fomentar precisamente o crecemento, eh, non deixa de ser unha guerra, non? Como pasou tamén coa, coa Segunda Guerra Mundial, que veñamos dunha crise moi importante, coa Primeira Guerra Mundial. Non digo que isto vai a ser unha Terceira Guerra Mundial, evidentemente, pero, pero sí que ao final responde un pouco a, o mesmo. Sí, porque ademais eh, as guerras por un lado eh, son son son un, un, un negocio do, do, do que, que, que acaba matando a pobo, pero ademais que, que sirven en moitos en moitos lugares e aquí tamén lo estamos vendo, ¿no? É decir, porque porque no es eh, eh, o o, o, tema que se está que estamos con el tema de las reformas laborales o el tema de, de las leyes mordaza, es decir, todo eso son lo que dirían los, zapatistas, es decir, guerras de, de, de, baixa intensidad, es decir, pero a la larga es decir es, es un ataque a pueblo, estamos viendo como como ainda donde estamos, es decir, os desahucios siguen eh, pendentes, siguen, no sé, que, que eso parece que, que, de repente como, como si todo eso se, se tenía que olvidar, eh, eh, eh tenemos que ser conscientes de eso tamén. Sí, sí, é certo que tamén sirve un pouco como, como catalizador de, mm. non, como, de, de, de, de, como é o gran, a gran, a gran cousa a, a guerra en Ucrania olvidarse todo, non? Como dirías, o tema dos desahucios, que penso que o goberno anunciou cinco veces que prohibían os desahucios ao longo da, destes últimos dous anos, pero é eh, evidente que todo o mundo sabe, non? Eh, porque pasa en todos os barrios segue habendo desahucios, segue habendo xente traballadora que queda na rúa eh, habiendo, habendo, decir, dicir, metennos una reforma laboral que evidentemente que no responde los intereses eh, la clase obrera ni mucho menos, por moito que nos quieran vender al final. Claro, todos esos debates pues queda un poco de xeito secundario. Eh, también ya sirve para eso o Estado e o español, ¿cierto? Y un poco eh, sí que queríamos eh, preguntarte también por, por, por bueno, si alguien no, que de que, nos escoita quiere un poco pues pues a, a, toparse, ¿no? Eh, a lo que estáis haciendo, incluso en un momento dado después de, de ver de, pues eh, decide participar, es decir, te, tenéis reuniones de tanto en vez, es decir, cómo un poco la gente puede puede toparse con con, con vos, con vosotros. Bueno, realmente a, me, a de, toparse atoparse con Nosco, al final eh, eh, contactar connosco pois ou a través da nosa página web ou das redes e demais. Ao final, si, sí, as reunións temos, pero evidentemente as reunións que temos eh, son entre os os membros do partido e, eh, bueno, eh, nas, en concentracións, eh, en sindicatos e demais nos atopan tamén seguro a, a algún militante do, do PCTG, pero bueno, si alguien está interesado, eh, como entra en apasionado página puede contactar con nosotros bastante, bastante fácil. Queríamos preguntarte, esto ya un poco a, nivel de... ¿Es diferente eh, la forma que tenéis de funcionar, aunque que se, se, el nombre primero sea partido? Es decir, pero que suponemos que, que, vos sí que tendéis un pouco máis hacia, hacia la horizontalidade e a, que sea unha cousa de, dende de a base, ¿no? O di, di, eh, a organización. Bueno, non seguimos o modelo clásico do, do marxismo-leninismo, que o centralismo democrático, que ao final é, para para nós é o xeito máis eh, que combina un pouco a, a eficiencia non de, de tomar certas certas decisións de xeito centralizado coa democracia, non? Porque ao final é certo que para certas cuestións ou en certos momentos é un método flexible, non? Eh, eu que sei, por exemplo, eh, seguramente os, os camaradas de, do Partido Comunista de Ucraína agora teñan que formar de xeito teñan que funcionar de xeito moito máis centralista do que lle gustaría porque están nun momento concreto. Entón un pouco eso, un modelo que eh, trata de de ser flexible no sentido de, de ser centralista cando máis se necesita e de ser democrático cando máis se pode, porque ao final a democracia sempre nos gustaría que fose máis da que é, pero ás veces as circunstancias non no, no, no, lo permiten, como por ejemplo también OPC en la situación de, guerra, donde era completamente centralizado, porque bueno, no había ni medios ¿no? para, <laughs> para que fuese democrático y tomábase todas las decisiones no, no, comité central, pero porque nunca daba más remedio realmente. Eh, un poco desde a vosa experiencia, inda que lo que vemos no, no, no es muy nada halagüeño, es decir, que que esperades, como esperades que, que se desenvolva o, os próximas semanas e os próximos días en o tema de, de, desta de guerra? Pois, a ver, a verdade é que eh, unha bola de cristal non temos, non temos. entón é, é difícil saber se, bueno, se se van a producir as consecuencias máis catastrofistas que den algún de, de conflicto que escale unha, unha guerra de escala mundial. Eh, o que está claro é que unha cousa, de que pase o que pase, eh, a clase obreira a ir perdendo. É dicir, non hai ningún escenario eh, en que continúe a guerra na que as clases obreiras, desde sea de Ucrania, Rusia ou, ou, ou de outras partes de Europa, haya ganeando. Entón, o que realmente nos gustaría é que esta guerra rematase, que, que, que a clase obreira de Rusia e Ucrania fosen capaces de, de loitar contra os seus respectivos gobernos, porque tampouco hai que pintar, é dicir, a, ao goberno ucraniano como se fose, por así decirlo, o, o mal menor, non? É dicir, ao final dunha guerra imperialista non hai un mal menor. É dicir, son dous estados, eh, bueno, neste caso o estado ruso e eh, Ucrania e con toda a OTAN detrás que tratan de disputarse mercados, áreas de influencia eh, e demais, porque tampouco hai que olvidar o papel que tivo a OTAN e a Unión Europea, bueno, no golpe de estado de 2014, e a represión contra as zonas eh, rusofalantes de, de Ucrania, é dicir, ao final eh, pase o que pase, vais a ir perdendo a clase obrera. <laughs> É dicir, non, non hai non hai outra saída a isto. Te, tenéis eh, vos o desde o, do, do, do partido a nivel tamén na, na, eh, de, do Estado, decir, eh, contacto con, con, con, con xente de, de ali o, ou é moi complicado? Non, sí, sí que temos. Pertencemos bueno, a unha organización internacional que se chama o Encontro, o Encontro Internacional de Partidos Comunistas Obreiros, nos que hai, bueno, eh, compañeros do Partido Comunista de Ucrania, eh, do Partido Comunista Beiro Ruso, é dicir, eh, no final, eh, fai pouco de feito emitimos unha declaración, eh, moitos partidos desta organización, entre, que, entre os que se atopan os camaradas de Ucrania e camaradas de Rusia, eh, pedindo este precisamente o fin da, da guerra. Eh, queríamos eh, no, no, queremos robarte mucho más más tiempo pero sí que eh, gustaría no decir, porque falando contigo, ¿no? coméntanos nos comentas, ¿no? Porque que, que coméntanos y te vimos también, ¿no? Que eres una persona eh, nova, bastante nova, es decir, de, pero que ya estás dentro do, do mundo laboral como como está en estos momentos, es decir, cando escoitas, cando falas con outros tantos compañeiros de, de, de antes dos estudios, de antes e agora do, do traballo, é dicir, eh, como, porque eu lo que noto moitas veces é como que la xente está moi eh, buf, moi, moi de, pero despolitizada no sentido de desencantada de todo, de eu vou a lo mío, deixame en paz, non sei, como notas ese ambiente? Sí, é certo que, bueno, que moitas veces depende do sector no que te movas, no tipo de traballo, pero é certo que tenderonse cada vez máis a individualizar as relacións laborais, non? Eh, o movimento sindical está en situación de mínimos e ao final cando non hai movimento sindical, cando non hai sindicatos o que se o que se tende é eso, a individualizar as relacións de traballo, entón cada un está un pouco o seu, non? É dicir, é como que estás preocupado do, do, do que te influe a ti directamente eh, e xa está, e ao final e que tamén cada vez comentase máis, non? Porque falase, por exemplo, do, do teletraballo, non? Como algo eh, moi positivo, eh, ao final, e non digo que non teña cosas positivas, pero ao final a, a fonda, nesa individualización das relacións de traballo, nesa individualización da vida, non? De estar ti só frente a unha <laughs> maquinaria xigante e completamente indefenso. Entón, ao final, o que buscas é eso, é, eh, vou a, a buscar o que a mí me beneficie, e xa está. Entón, sí, hai certa desidia, certa despolitización nese sentido, pero que ao final é culpa nosa, eh? en parte, é culpa dos que su, su, se supone que tiñamos que estar, entre comillas, a, a vanguardia do movimento obreiro e deixamos completamente abandonado o movimento obreiro durante os últimos anos, non? que é un pouco que nos estamos tratando de, de corregir, non? co que nos chamamos o xiro obreiro da política do noso partido, que devolver a política comunista, os centros de taballo, los eh, os barrios donde vive a, a clase obreira. Y supongo que de algún modo también, eh, esto es eh, evidentemente desde labor más de, las mocedades, pero también en, los centros de ensino, ¿no? Porque muchas veces noto como, como que, que acaban estando, por decirlo suavemente, os de siempre también incluso dentro de las universidades. Sí, sí, sí, pero bueno, al final responde un poco un poco mesmo, ¿no? Al final, es que si a universidade, o sistema educativo, al final es un poco una extensión do, nese sentido do, do movimento obreiro. Eh, entón, sí, é certo que, que hai unha desmovilización moi grande, se comparamos sobre todo con respecto ás grandes movilizacións dos anos 80 e principios 90 e demais, e hai unha desmobilización moi moi grande. E mm. os motivos, pois, joder, eh, ao final eh, son complexos, pero parte un pouco tamén do mesmo, é dicir, a ausencia total e absoluta do, do movimento sindical estudiantil en este caso, non? Porque o que foi históricamente o grande sindicato, o sindicato de estudiantes, está completamente absorbido eh, nas institucións, entón eh, fai falta moito traballo para recuperar é que realmente non é que a xente, os estudantes neste caso, por exemplo, non queiran participar, é que teñen unha desconfianza e unha, bueno, vou utilizar a palabra <laughs> fe, non, aínda que non é unha falta de fe eh, moi grande. E moitas veces con razón, xa te digo, porque o movimento estudantil estivo moitos anos a deriva, sen realmente ter ningún tipo de resultado nin rendir contas ante os estudantes. Sí, a verdade que sí, que, que una, una necesidade, non, de, de que, que eu penso que incluso moitas veces os propios ya cando falamos de, de, de ensino de, de os institutos, no é dicir de que, que os órganos de representación que sí que existen a nivel eh, formal se sean, se xan reales, no é dicir se, se os propios Eh, estudiantes puedan en un momento dado poner en tela de, de juicio, ¿no? Que están haciendo direcciones, profesorado, decir, este y sobre todo poner en tela de juicio, pensamos, ¿no? o porque no, hace unas semanas vimos, ¿no? Que, se está eh, está ahí a punto de, de, aprobarse también una ley, bueno, se aprobó eh, una ley educativa de decir que, que también otra vez vuelve a cargar contra la universidad, vuelve otra vez a, a hacerla ca casi máis elitista de o que xa es. Sí, claro, ao final isto, joder, é algo que leva moitos anos este plan, non? Eh, que creo que se foi cando máis es, foi exagerado máis foi co ca entrada o plan Bolonia, non? Que metía directamente mm. as empresas eh, na universidade pública. Eh, agora mesmo avanzamos cara unha universidade, como decías ti, máis elitista, máis destinada exclusivamente a aquelo que, que resulta rentable non o, o capitalismo, non? Porque moitas veces se ve como se desprestixan certas ramas de estudo como se desprestixan certas as cousas simplemente porque non son rentables para o capital, é algo co que temos que, que estar moi diante, non? Porque eu lembro que non, me, non, non sei agora mesmo cando, pero lembro do, do lema ese, non? Fillo do obreiro á universidade, sí. que, que, que se conseguiu realmente con moito, moito esforzo loita que os fillos dos obreiros fosemos capaces de, de ir á universidade, pero que eu vexo a universidade hoxe, e é posible que eu mesmo, por exemplo, que teño estudios universitarios, hoxe, se fose <laughs> hoxe o, o rapaz de 18 anos que era cando empecé a universidade, eu non me podería permitir a universidade. Entón, eh, é algo que temos que pensar porque ao final vai desembocar nunha precarización das condicións de vida na clase obreira eh, moi grandes. Sí, porque ademais moitas veces ¿no? Eh, ve, vemos como o a xente, en este caso, máis bella, é dicir, pero que moitos de, deles e delas siguen eh, en, en las rúas, é dicir, o, o es, es como ese eh, como el famoso conto de, de, de, de lobo, ¿no? Es decir, no paran de decírnoslo. Mirar que esto realmente a quien nos está afectando a vosotras, este, es decir, el tema de, de, desgaste de, atención sanitaria pública, de desgaste del ensino, eh, parece no como muchas moitas veces, es decir, hay un como un, mientras a mí no no, no me legue, eh, suponemos que, vos en, en, este caso, desde el Partido Comunista de los Trabajadores de, Galicia, pues también es intentar eso, ¿no? Que, que gente desde ya eh, eh a, a concienciarse, ¿no? Sí, sí, pero para eso o que é moi importante é esta xente presentarlles un proxecto político no que se sintan identificados e que sintan como propio, porque hai moito que, que, que, que bueno, as clases, a clase obreira, as clases populares están eh, non teñen un proxecto político realmente que defenda os seus intereses ou no que se vexan identificados, es decir, como que, que, que vexan ese proxecto político, aínda que non militen, non participen, si que vexan como propio, mm. no sentido de que defende os seus intereses e eh, os defende sen ambaxes, é dicir, defende eh, a clase obreira, é dicir, porque ti podes defender os intereses da clase obreira, eh, dos fillos dos obreiros, ou podes defender os intereses dos capitalistas e dos fillos dos capitalistas, non hai nada no medio. Entón, é o que se precisa, un proxecto político, bueno, que non deixe eh, huérfana a clase, <laughs> a clase obreira, basicamente e un pouco eso é, é o, noso, o noso papel agora realmente. Entendendo iso que, que o, o voso cami camiño va, va por lo que acabas de dir un pouco cual a, aínda pensando on, on, en este año, esos vindeiros aros, digamos que cal, a, para dónde estáis caminando, ¿no? ¿Cuáles son los focos principales de, de atención donde estáis trabajando? Bueno, ahora, eh, por ejemplo, ¿no? acabamos de levamos un, año, año y medio, dos años eh, de debate interno no, no partido e imos presentar ahora, bueno, no sé si este mes o que ven, no tenía la data concreta, mm. eh, o, o noso manifesto programa que é a, a primeira vez en, en 40 anos que un partido comunista eh, no Estado español ten un manifesto programa co que lle pode decir a clase obreira somos esto, este o modelo de sociedade que queremos construir, eso é moi importante. É mm. importante porque ata agora, dende o comunismo moitas veces, dende os partidos comunistas, ou se tomou dous, dúas opcións, non? Ou, ou meterse por completo dentro da maquinaria eh, capitalista a través do eurocomunismo ou simplemente adoptar un discurso eh, de resistencialista, no sentido de todo está mal, eh, queixámonos, pero tampouco lle damos nada a clase obreira, non? No sentido de isto é o que nos queremos, isto é o que pretendemos facer, así como pretendemos construir a sociedade. Entón, noso que o noso foco principal, ao final, que era como decía antes, era volver, levar o Partido Comunista outra vez a onde vive e traballa a clase obreira, é dicir, volver a intervir no movimento sindical, porque os comunistas fai moitos anos abandonamos por completo o movimento sindical, é dicir, un pouco por, por medo ou por eu que sei, ou por eh, complexos, é dicir, acabamos recluídos en movimentos eh, nos que estábamos só nós eh, tratando de construir sindicatos novos, tratando de construir que estábamos nos, os nosos amigos, en lugar de ir a onde realmente está a clase obrera que existe, porque a todos nós, penso, nos gustaría ter outros sindicatos, nos gustaría vivir eh, noutro sitio, pero temos a realidade que temos, e temos que traballar con ela. Entón, o que nós pretendemos é volver a ese centro de traballo, volver a organizar o partido no centro de traballo para Eh, acumular fuerzas de cara a, eso, a poder construir eh, este proceso que acabe con, con los objetivos. Pues la verdad es que, bueno, que, estamos muy muy agradecidas, ¿no? Otro día atopamos, eh, porque además no, nos pareció muy muy necesario, ¿no? No, no sé, a nivel personal pensábamos, ¿no? Que, que estaba cosa un poco, por desgracia, parada. también decir esto, ¿no? Que, que yo penso, eh, esto ya es una opinión muy muy personal, que, que estar en la OTAN eh, es esto también, es estar dentro de, de, de, permitir, o digo porque ahora parece que todos, pero ainda os que os que ven ven normal, o sea, eh, veo normal que si, que sigamos estando en un organismo que, que, o que se basa es en, en, una, en una maquinaria armamentística de, de matar a, a, quien, a quien está contra él. Exacto, exacto. O sea, que hai que decirlo claro. É decir, estar na OTAN é estar nunha, na maior organización terrorista e criminal do, do mundo. É decir, nunha organización que asasinou a decenas de miles de persoas en Yugoslavia nos anos 90, que non foi hai tanto, bombardeando hospitales, bombardeando escolas, bombardeando centros de traballo, que fai nada eh, <laughs> foi responsable da morte de centos de miles de persoas en Oriente Medio, sí. decir, que as invasións de Irak, Afganistán, é dicir, esa é a organización na que estamos. E en algúns deses actos, o noso país tivo unha participación vergonzosa, é dicir, como por, por exemplo na, na, na invasión de Irak, non? E, eh, mm. e que pareza normal, é dicir, porque é certo que per, perdeuse un pouco, non, esa movilización contra a OTAN que sí que existía eh, nos anos 80 ou que que, por exemplo, eh, bueno, moitas da, dos nosos países estiveron na, ese tipo de movilizacións, perdeuse. E hai que recuperar, hai que volver a decir claramente o que é a OTAN. Non? E abogar por sair da OTAN e decir claramente tamén o que é a Unión Europea. Non Que ao final todas estas alianzas son alianzas de estados capitalistas que uns por medios políticos, outros por medios militares, o que tratan é de favorecer os intereses duns ou outros estados capitalistas e nunca os das clases, as clases obreras en ningún sitio. Claro, e, ain, e ainda unha cousa máis non é decir de, de, de que cando estamos falando de, de porque moitas veces eh, esto ya si tamén pensamos nos desde aquí, non? De pode ser que, que vos non no estides de acordo, decir, pero pero que moitas veces cando falamos, por exemplo, de, de gobernos como de China ou inda o goberno como de, de Rusia, é dicir, máis alá do, do que detrás podan... Estamos falando de a la larga eh, gobernos que, que tamén están dentro deste, deste, deste capitalismo, é dicir, o, o Rusia está jugando ao mesmo xogo desde outra parte, pero é dicir, de, que me refiero que eh, eu penso que pensamos, ¿no? Que, que, aquí, no es cuestión de decir que no, que no, que no, si evidentemente lo que está haciendo ahora mismo Rusia es una barbaridad, eu penso así, eso es una cosa muy personal, ¿no? Pero eso no quita para que todo lo otro se tenga que parar, es decir, eso no quita para que onte cuando presidente de lo que se supone que es nuestro país dice voy a enviar armas, es decir, e, eu me siento como como muy impotente. Sí, exacto, non? Porque ademais mentre dices non a guerra mando armas, eh? Claro. é <laughs> curioso, non? E eh, non, é evidente, é dicir, eh, como decía antes, é dicir, é moi importante neste conflicto categorizar claramente quenes son as partes e eh, o que representan. É dicir, evidentemente, Rusia e a OTAN non son o mesmo nun sentido eh, cuantitativo, porque a OTAN é unha alianza enorme, cunha, un historial terrible, e Rusia é un estado en concreto. Hmm. Pero é certo que Rusia é un Estado completamente capitalista, no que, ademais, exceptuando o, bueno, a, os militantes do Partido Comunista da Federación Rusa, persíguense militantes comunistas de outras organizacións máis minoritarias, hmm. onde se persigue eh, a, a, a, bueno, a moitos militantes de, de esquerdas, moitos militantes comunistas. É dicir, onde ademais, eh, só hai que escoitar o discurso do outro día de Putin, fai tres ou catro días, onde hmm. basicamente botaba a culpa da situación de Ucrania a política bolchevique, que a situación de Ucrania a culpa as tiñan bolcheviques por recoñecer a existencia de Ucrania, por darlles dereitos de, de falar na súa lingua <laughs> e estudar no seu idioma. A culpa era dos bolcheviques, non? É dicir, é que alguén teña a decir que este señor e eh, este Estado son comunistas, é dicir, cando ao final eh, están controlados por grandes grupos empresariais como Gazprom e demais que non son aliados a ninguén, pois, home, eh, que o fagan que o fagan a portavoz do PP o faga o señora Abascal, pues vale. Pero que haya gente supuestamente progresista, e incluso comunista, que se parapete detrás de Putin y e de Rusia, pues a mí me parece especialmente grave, ¿no? No, me parece perfecto todo lo que acaba de decir, ¿no? Porque muchas veces intento no entrar en esos, en esos, porque creo que son no sé cómo decir, hay, cosas que tú ves que no, no, no le van a ningún sitio, ¿no? Que hay gente que, lo que quiere es crispar eh, desde, desde, hartos, desde moitas partes, ¿eh? No, no, en, por desgracia eso no, es exclusivo ni de un partido, ni de, sino moitas veces de, de pues que acabas de decir, ¿no? Que, eso que se hizo o gobierno más, más progresista de la historia dice tranquilamente, aplaudido por todo el mundo, que, que va a enviar armas como si como si lo que lo que también vos del otro día decíais un poco la en la, en la concentración, ¿no? Que es sus guerras eh, en, los nosos muertos. Claro, que eso es lo que pasa <laughs> siempre históricamente, es decir, os que morremos, os que morremos somos nosos fillos, Es decir, eh, o de, de, de, Putin, os fillos dos donos de Gazprom, os fillos dos monopolios ucranianos y americanos están tranquilamente la su casa, eh, vendo esto como si fuese un xogo, como si estuviesen llevando Risk. Eh, mientras Eh, que morremos, pues somos nós. Y os que vamos a sufrir las consecuencias de este conflicto, ainda que no sea en muerte, sino en alzados precios, inflación, eh, falta de recursos, somos nos. <laughs> Eh, porque sea directamente decir o, gas, eh, o diésel, electricidad, que está subiendo todo de precio. Sí, sí, no, es cualquier cosa si ya de por sí no no no estaba la cosa ya vamos a decir fastidiada, por decirlo un poco suavemente, decir, esto es, pues eso, le sirve de moitas excusas, ¿no? Es decir, como si no, como si ya no estuviéramos pagando una barbaridad por el gas, por la luz, como, como si no, de decir que, evidentemente esto sube, pero que, estamos hablando de... Porque un poco también, la última hay pregunta, eh, ¿tenéis previstas algunas otras actividades de momento con el tema de, la guerra o de momento no? no Sí, sí, sí, realmente sí. O, bueno, a lo largo del Estado pienso que, bueno, celebraron onte las últimas movilizaciones desta ronda de movilizacións que celebramos en Euskadi, mm. e eh, aproveitando un pouco que penso que en maio, bueno, non sei cando exactamente este ano, agora non o teño claro, que se celebra a cumbre da OTAN aquí en, en, en España, vergonzosamente, en Madrid vais sí. a celebrar a, a cumbre da OTAN, pois sí que vamos a tratar de, de impulsar movilizacións moito máis amplias, movilizacións populares moito máis amplias en contra, tanto da guerra como da, da propia OTAN, porque non hai que olvidar, non se pode tampouco protestar contra a guerra en abstracto, porque a nuestra principal responsabilidad es protestar contra o bloqueo que nos guste más o menos pertencemos. Es decir, <laughs> no estamos dentro de la OTAN, así que nuestro principal enemigo es a propia OTAN. Una última, acabo un poco, porque escoitándote antes, ¿no? Decir, de, una de das cosas ¿no? que vemos eh, importante, que otro día creo que, bueno, no no no no conté, no te voy a decir, pero que, sí que no no noté que noté que había tanta tanto hombre como mujer como pues supongo como otras eh, identidades, no decir, pero pero desde o de, en este caso desde o vosso partido decido eh, no tema de, de, de, de que se movilicen o, o sector más de a muller ou incluso de, de outras identidades é, é, é un traballo que que dá sus frutos ou que costa moito ou como está o tema? A ver, que al final é un tema complexo, non? Porque claro. ao final é como como como aunar non a identidade propia de, de cada un co, coa, coa identidade de clase, é mm. dicir, ao final as as políticas das identidades son son perigosas, no sentido evidentemente non, non é dicir, non non podemos caer na posición eh, de, de negar as identidades, non como que porque iso é absurdo e, e non é realista, pero sí que é certo que eh, o capitalismo tende a absorber todas as loitas identitarias e todas as loitas parciais para precisamente fragmentar o, o movimento obreiro. Entón, penso que agora vivimos nun, nun momento non que, por exemplo, a, a movilización da, eh, da muller eh, por na movilización do, do movimento feminista está en auxe, e seguramente se xa o movimento eh, máis amplo que hai que agora, non? Eh, sí. ten ata presencia institucional, eh, nos neste tipo de cuestións o que vamos a decir é, eh, sempre o mesmo, non? É dicir, nos eh, incidimos na movilización da, da muller traballadora, eh, incidimos na movilización do, dos migrantes traballadores, é dicir, porque hai que ter algo claro, non? Eh, os intereses de, de, de, de Ana Botín e os intereses dunha Kelly que limpan, que limpan Meliá, pois evidentemente non son os mesmos, non? Entón, eh, o que tratamos é de recuperar as organizacións eh, de mulleres obreiras, eh, non seguindo un pouco a estela de bueno, da, da, da, da Internacional de Mulleres Socialistas. Claro, un pouco por iso, non? En el sentido de que, sí, no, nos ademais eh, creemos en iso. Así que desde diferentes, cada quien ya digo, se puede eh, llegar a por muchas vías, no? Es decir, por, por diferentes formas de entender o tema de, esa democracia realmente activa, no Pero, pero sí que creemos que, que a conciencia de que somos decirlo así, porque somos clase trabajadora, es decir, de, eh, tenemos que, recuperarla. No, no se hace unos días que estuvimos no, nas nas concentraciones que hubo pues en la zona de, de Boiro, decir, por el tema de as conserveras, la verdad que más alá de, de, este eh, de medio ahí consenso que se ha querido vender un poco, ¿no? Que, pero que, que otro día volvieron a demostrar, es eh, sobre todo as las es decir, eh, eh, eh, quedé, quedemos muy sorprendido de cómo a forza de, además de, de todas as edades, de sexan eh, de, de, Galicia, sexan de donde sexan, decir, porque as conserveras tienen eso, ¿no? Que, que aglutinan a, a gran cantidad de Eh, y, vimos concienciadas de que, de que no, mm, lo que se decía, de no vamos a parar hasta que realmente esto se, se, reconozca, ¿no? creo que ese también es un poco o, camino a seguir, saber qué costa, ¿no? Pero saber que las cosas se pueden conseguir si, si vamos en, en xuntanza. Sí, sí, por supuesto, a mujeres como as, as conserveiras ou, ou, ou as propias kelis as que falábamos antes eh, son un exemplo o sea, son un exemplo non só para o movimento da, da muller senón para todo o movimento obreiro é dicir, son un exemplo de, de loita son un exemplo de unidade de, de, de clase que evidentemente é algo o que temos que, que aspirar e ter claro, evidentemente, que os seus intereses temos que facer, eh, os intereses da, o sea, temos que facer nosos os intereses da, da, da Muller Obreira, ¿no? que es un poco raro que estamos aquí <laughs> <laughs> dos, señores hablando de, este tema, pero sí es cierto o sea, tenemos que facer los los intereses la clase obreira porque al final son a metade, es decir, son a metade del mundo, evidentemente no podemos aspirar a transformar la sociedad a transformar las realidades, deixando atrás a, a de la clase <laughs> obreira, ¿no? Eh, entonces, pues un poco eso. pues la verdad es que, muy agradecidas, ¿no? Es decir, eh, hace un poco un par de días, eh, porque escuchándote, ¿no? Eh, lembrábamos a nivel que moi moi personal, no? porque recordamos a, pues, a, un, humorista catalán que, que bueno, catalán andaluz, que era que era Pepe Ribanes y recuerdo siempre, no, que él de, decía moito eso, no, de, de pero a mí además se lo decía muy muy esencialmente, ¿no? A mí que me peta o que faga eh, o la princesa, decir decir En el sentido de, de, eh, lo que eh, decía, que a mí me importa es que está haciendo con el eh, meu dinero, ¿no? Pues que sepamos un poco pendientes de eso, ¿no? Es decir, que, que a mayoría de gente que estamos viendo en las nosos, en las nosas teles, es decir, eh, moitas de ellas no tiene nada que ver con nos, es decir, no somos trabajadoras, trabajadores que, tenemos que no día a día para comer tenemos que trabajar y, y así sí o sí, entonces ainda cando antes te seamos eh, conscientes de, de o que somos, de onde estamos, eh, creo que será máis fácil ca intentar cambiar as cousas. Pois, pues, <laughs> exactamente, <laughs> nada que engadir a eso. Pues nada, Antón, que de, culpa que hoy siempre falo de, de eh, Muy eh, agradecidas, vamos a estar ahí atentas a, las actividades que llevéis a, adiante porque, bueno, la verdad que, que eso, ¿no? Que, que a tope, se atope, que pueda topar o tú, tú comentabas, ¿no? A través de la web, pero también a través de, las diferentes redes sociales del Partido Comunista de los trabajadores de aquí de, Galicia. Eh, nada, que si tú quieres engadir cualquier cosa, nos encantada de que os hagas. Eh, no, nada, a ver, primero muchas gracias por, por convidarnos a Fora que hoxe, que sempre, joder, é un placer eh, participar en espazos como a, como a este, non? Despois nada máis que eu convido a todo mundo a que se, se, se, se continue mobilizando contra contra a guerra e eh, contra a barbarie sí. eh, capitalista porque ao final imos pagarnos os platos rotos eh, non podemos seguir combatindo baixo bandeira allea non? É, eh, mm. temos que ter claro que non, te, non podemos seguir matándonos entre irmáns de clase e que a clase obreira rusa, ucraniana, española ou galega somos unha e nese sentido temos que golpear cun, cun so puño. Totalmente de acordo e ademais eh, con iso, eh, con unha de unha canción que, de, bueno, que, que nós sempre intentamos que a xente que participéis, pois pues, si queredes podeis eh, poner, pois, pues, ya que ponen, vamos a poner unha canción, ¿no? para un pouco o, o remate do, da entrevista, ¿no? Eh, Nos comentabas eh, este, bueno, eh, o gallo negro, ¿no? De, gallo rojo de, Chicho Chance Ferlosio. Nosotros hemos, vamos a confesarte que te hemos eh, feito un poco de trampa porque nos tenemos un poco de debilidad por Silvia Pérez Cruz. él fau, fai una versión que creo que es brutal, también la de Sancho Ferlosio, que no teño. pero sí que recomiendo a gente porque esto ya es una cosa muy personal. Esta canción, como moitas cousas, es una canción que tiene una historia detrás. que, que máis alá de que nos poda emocionar por, por como cante o Ferlosio ou outros cantantes, en este caso Silvia Pérez Cruces, es lo que conta, como o conta, porque a larga o que está contando, entre outras moitas cosas, eh, eh, facéndolo moi sinxelo, es que es que en, lo que tú tamén acabas de decir, eh, temos que deixar de matarnos os hermáns, porque a la, a la larga eso no no no no está haciendo el show a poderoso aunque quiere ir contra contra eh, Es una versión muy muy bonita la versión que dis. pues nada, con este gallo negro, gallo rojo no, nos quedamos Y he dicho, tal, gracias, eh, estamos en contacto para lo que queráis. Gracias a vos. Os sapoconchos, ña. Os sapoconchos. Os cachopondos. <laughs> Las bombas no tienen ojos y caen en la guardería. Los niños no tienen susto, tienen muerte, mil heridas. Las bombas no tienen ojos, infestando la vida. Manos a la obra. Basta con una mano para matar. Necesitamos dos para acariciar. Dos para aplaudir. Todas las manos del mundo para la paz. Niños de guerra que nunca fuisteis niños, sedlo ahora. Jóvenes de guerra, que nunca fuisteis jóvenes, sedlo ahora. Hombres de guerra, que hicisteis la guerra y nunca fuisteis hombres, ojalá os atosiga el pasado. para la siesta un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota Esta es una radio libre. A Calimera. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia, y si por, las dudas, si tanta mentira no alcanzara, Ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Ray Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable diez niños y cada minuto se gastan 3 millones de dólares, 3 millones de dólares por minuto en la industria militar que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas y los cinco países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino. ¿Hasta cuándo? Qué triste se oye la lluvia los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón. Qué triste vive mi gente. En las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños. en Las casas de cartón. alegres viven los perros en casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Para que no muerdan los diarios pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero Continuamos aquí, nos sapo conchos son matutino de Radio Calimera. Eh, ben, la es que le vamos unos días eh, también unas semanas, ¿no? las noticias o no noticias, a la información y la desinformación sobre lo que está aconteciendo... no una zona de, de Ucrania eh, con, con, el inicio de, de, la guerra o de, la invasión por parte de, Rusia y eh, también de, las de las, bueno, las distintas posiciones, ¿no? Es decir, vemos como, como tanto Estados Unidos, como a OTAN, como el resto de, de, de, países también de, Europa, ¿no? De, están tomando posicionamiento, eh, pero a cuestión es que o, o, principal es que, hay un povo que, está, está sufriendo una pues eso, un ataque, ¿no? y, a, y solución que se plantea, vimos aquí, por ejemplo, ahí ahora un par de días, ¿no? Enviar armamento para para que la cosa que cosa vaya más. No, bueno, no, nos parece todo un poco una, una tolería, por decirlo suavemente, ¿no? E queríamos hablar porque o o pasado 3 de, marzo, aquí en Compostela se convocaba una manifestación, una manifestación concentración que, pedía pues la, por, la paz eh, contra la guerra, ¿no? la retirada de, de, las tropas rusas, pero por otra parte también la, la pues, eh, hacer eh, responsable a esta de, esta escalada militarista a, la OTAN, ¿no? Eh, y a ese intervencionismo que, que que, las cosas no se puedan solucionar de una forma donde povo no sea como siempre que realmente esté sufriendo a, matanza, a pobreza, es decir bueno, para falar con todo esto, Oye, tenemos con nos a Álvaro, él es miembro de, de una plataforma que, que, se creó hace ahora una, unas semanas contra, contra la OTAN aquí en, en, Galicia. Eh, bueno, primero eh, darle las gracias. Eh, Buenas boa tarde, ¿Qué, ¿qué tal Álvaro? Buenas tarde, ¿qué tal? Bueno, primero queremos agradecer a Radio Calimera que leva tantos años haciendo periodismo eh, contrahegemónico y gracias por lo convite. No, gracias a vos, nos los eh, siempre decimos, ¿no? micros siempre abiertos porque bueno, pensamos que, son causas eh, necesarias, ¿no? De eh, bueno, falábamos a onte, ¿no? Que es verdad que no había muy gente, pero bueno, también es cierto que que bueno, o tema de, de, de, de o medo de, o tema do COVID, o tema de a chovia, o tema de, de un montón de cosas, pero a verdade é que sí que estamos vendo eh, como a sociedade máis ou menos sí que está dicendo non a, a, a la guerra, non? Sí, nós creemos que hai un sentimento compartido, digamos, de exigir dunha vez que que as potencias imperialistas cesen o, os conflictos en, en todo o mundo, non? E eu creo que ese sentimento está cogiendo cada vez más un carácter eh, orgánico y, creemos, desde luego, que es fundamental que la gente eh, mostre repulsa. Muchas veces eh, cuando falamos de estamos hablando ¿no? De, porque claro, ahora todos eh, parece que todo el mundo sepa sepa de, Ucrania, parece que todo el mundo esté en contra de, de, las guerras, en contra de cuando, bueno, es decir, por un lado, decir que hay al menos reconocidos más de 10 de eh, guerras como tal declaradas, es decir, eh, si ya hablamos de conflictos armados, podemos situar moitos más, ¿no? Es decir, algunos de ellos, es decir, como como pueda ser el caso de Etiopía, el caso de, Myanmar, o, bueno, el caso de Siria, es decir, que ya nos vamos a Palestina, ¿no? Es decir, que, son cosas que, que llevan mucho tiempo de que continúan ahí eh, una cosa de una de motivos de, que esto continúe es, es porque seguimos viviendo en, en, una política armamentística brutal. Sí, eh, digamos que eh, mm, pertenecer a OTAN, o que el Estado español pertenezca a OTAN, tengo unos custos gastos militares elevadísimos, porque al final hay un compromiso de digamos, de armar a aos estados, ás nacións que compoñen a compoñen a OTAN, non? Entón, a nós iso nos parece un auténtico disparate. Todos esos gastos militares, esos recursos, nun tempo dunha crise sanitaria sin precedentes como esta pandemia, poderíanse ter revertido eh, no fortalecemento do, do sistema público, non? Nos creemos un pouco nisto e nos parece a verdade que alarmante eh, que se manexen cifras eh, escandalosas. Outro día, bueno, fai uns meses, creo que o Estado español comprou eh, cazas eh, nun valor de non sei cantos millóns de euros. Entón, a, a nosos mm. nos parece unha, un auténtico disparate. Non, non, non ten sentido, vamos, así en resumidas contas. No, la verdad que no, y también no, no, olvidar que porque claro, cuando falamos de do tema armamentístico falamos de, de, negocios, pero falamos de que de que allá donde las cosas pasan eh, muchas veces también, pues eso, no, que, cuando falamos la necesidad de contexto es sobre todo lo que queremos destacar, ¿no? porque no podemos olvidar que, que Ucrania, ainda que tiene una población más o menos como Estado español, estamos hablando de un país más grande de Europa si no consideramos, eh, o sea, si no tenemos en cuenta Rusia, ¿no? Pero estamos hablando de un país que, claro, que estas cosas muchas veces no, no, se dicen, ¿no? Principal, la principal reserva europea de, uranio, de una de las más grandes de, titanio, es decir, una de, de, pues eso, ¿no? Como aquí levantaban a, a eh, desde, desde muchas partes de Galicia por el tema de la producción de de, de, cebada, de centeno, ¿no? Es decir, que, que bueno, que estamos hablando de un país eh, muy, muy rico, pero, pero que también lleva moito tiempo sufriendo y con moita población eh, pasando realmente penurias, ¿no? Que, que esto tampoco es, también es algo que, tenemos que tener en cuenta de cuando falamos de Ucrania. Sí, ahora mismo se está hablando del conflicto de Ucrania como si fuera un conflicto nuevo. En verdad, el conflicto empieza... a surdir eh, no 2014 cando un, digamos, eh, cando unha parte do pobo empeza a asumir posicións reaccionarias e posicións fascistas e pretende instaurar un modelo de terror no país, non? Entón, eu non sou que creemos, eh, dende logo, é que o conflito non é de hoxe e a situación de Ucraína no concreto é bastante delicada porque hai un goberno, digamos, reaccionario títere do, de según que forzas eh, declaradamente fascistas e, e esa realidade, non? Eh, estamos nun proceso digamos de dunha digamos, desinformación masiva do que está sucedendo, porque están nos contando as cousas como se Ucrania fosen pobres por ou estiveran nunha mala situación dende fai eh, cantos días novo, dende o 24 de febreiro, febreiro non? que foi sí. cando invadiu a Rusia ao país, pero isto leva dende fai xa varios anos así. Sí, sí, no, por eso digo que, que, que la, la situación de por sí ya, ya era moi moi complicada, non? Porque no, tanto en Galicia, ¿no? Pero tanto en regiones como, como Andalucía, eh, también como a Comunidad Valenciana, ¿no? O, a cantidad de población ucraniana es bastante, aquí en Galicia también, ¿no? Pero, pero que estas dos regiones sobre todo es bastante creciente en, la, en, las últimos, en los últimos años por, por todo esto, porque la situación es, eh, eh, insostenible, ¿no? claro, ¿no? También esto, pues también hay, hay que poner o, contexto, ¿no? Porque muchas veces, por, qué a ayuda de decir, ¿no? A, demanda ahora de, de, ayuda, porque claro, si la situación ya de por sí es complicada, co, con, con, cuando em, comenzar unha guerra, pois xa de por sí, si a xente estaba precaria, non podía moitas veces comer, non podía, pois todo isto se, se está incrementando e aí sí que estamos vendo unha resposta bastante eh, forta en cuanto á ciudadanía, ¿no? de, de, de concienciación, de envío de, de material e de, En este sentido, uh -huh. sí, sí que estamos vendo una, una respuesta bastante fuerte. Sí, hay varias, varias iniciativas mm. eh, de recogida de, de cousas necesarias como medicinas ou, ou roupa. En Compostela, por exemplo, hai un acordo do Concello de Santiago con protección civil sí. eh, un centro sociocultural, creo que é o de Antón Fraguas, para ter ali puntos de recollida. Creo que funcionan, eh, teño entendido, eh, nuns horarios específicos, creo que de 9 a 2, unha cousa así, me parece, sin malo que non me equivoco, non? E no resto do, do Estado, si sí, é verdade que se está mobilizando, se están creando grupos de rede de apoio para, digamos, o, o, ao final a maioría social ucraniana que é a que está a máis, digamos, perxudicada neste conflicto, non? Sí, han, han ahí llamando a, Protección Civil de Compostela, Ellos los te indican exactamente, porque también creo que hay un puesto en, el Vero Boquete. y eh, después también hay, aparte de en Fontillas, en lo que es el colegio de Fontillas, de lunes a viernes, están eh, hasta las 8 de la tarde también eh, recogiendo material. Además, importante entrar en las redes sociales, ¿no? Porque esto también, ainda que sea otro tema, ¿no? Es decir, de que enviemos las cosas que realmente son necesarias, ¿no? Porque muchas veces o tema de, ayuda también tiene esta otra parte, ¿no? Que, que enviemos lo que realmente están están demandando el sentido de que de que o, necesario, ¿no? Pero también un poco eh, eh, todo esto, ¿no? Porque, claro, evidentemente es necesaria esta respuesta, es decir, pero que tú comentabas al principio, es decir, esta respuesta es necesaria porque se está gastando o dinero en en armas. Exacto, eh, que queríamos también, ¿no? Que, nos falaras porque porque hay ahora unas semanas, ¿no? A principio, a finales de mes de, de eh, bastantes organizaciones de Galicia eh, coincidiesen en poner en marcha esta Galicia contra OTAN, ¿no? que podemos encontrar Galicia contra OTAN.gal eh, o manifiesto la información de por, qué a, necesidad de, de, crear esta plataforma, Álvaro. Bueno, a ver, quixéramos eh, eh, recalcar unha, unha cousa. A ver, sí, sí. nos... Eh, mm, os que convocamos a concentración, autoconvocamos a concentración, distintos colectivos sociais, eh, persoas a título individual e demais. Da plataforma que nos, da que nos estás eh, falando nun concreto, nos eh, en principio non, non participamos desa. Hai outra plataforma uh -huh. que é eh, estrictamente contra o cumio da OTAN da que si sí participamos. Quería ah, deixar isto claro porque está empezando a haber confusións con isto. Entón, a ver, nos eh, coa plataforma da que, que acabas de citar a página web e tal, Ajá. temos contactos, pero non participamos dela eh, no concreto. Nos no, ah, estamos vale, nun, vale. nunha constituindo unha plataforma propia contra o cumio da OTAN, que vai mm. se celebrar este ano no Estado español o 29 e 30 de xuño. Entón, eh, temos vínculo, pero non participamos directamente nela. Vale, vale, vale, vale. No, no, pois pues perdoa que non no, no teníamos aí un pouco teníamos aí un pouco a, a confusión porque ademais de, de, do que acabas de llamar de este de esta de esta reunión, ¿no? De este culmen que se tiene eh, convocado es es uno dos motivos porque un principio sí que parecía que o goberno do Estado español eh, en la figura do, do seu presidente había dito que non que non se iban a enviar e claro, eh, llega un momento que, que desde a OTAN isto non no decidimos nós, eh, o dicen os, os medios eso que se dicen plurales eh, e de masas, é decir que que, que claro, que desde la OTAN hubo un toque de decir cómo el país que va a recibir a esta esta esta cumbre ¿no? No, no, no va a enviar armas cuando están facendo o resto de países, ¿no? E, eh, e aí es cando hai in, por, por intereses un cambio de, de, de, de lo que en principio era no enviar armas. Bueno, nos creemos que o goberno do Estado español ten unha actitude bastante cínica e tramposa con respecto ao tema da OTAN. Bueno, primeiro, punto que, que deberíamos de, de resaltar aos ointes a que nos este escoitando sí, sí. é que o compromiso adquirido nos, no, 80, no 80 e dous de, de facer un referéndum, ese referéndum do SOE, eh, no que se nos impuso a OTAN, é un referendo falso, porque ao final estaba todo mes que, que digamos, o, o pescado xa vendido, non? Mm. Entón, o Estado español xa susto cando se convoca o referéndum na década dos 80 eh, fai trampas, porque en plade non, for, non hubo referéndum. Entón, unha das exigencias que nos lle plantexamos ao Estado español é precisamente a saída da, da OTAN, porque creemos que é unha organización criminal e nos eh, somete a nos como lacayos do, do imperialismo neste caso eh, norteamericano. Sí, además, ¿no? que, que vemos, eh, eh, porque claro, eh, estamos, falabas tú, ¿no? De, de, de este cumio, ¿no? De, de esta esta cimeira, ¿no? que se van a hacer el próximo 20, 30 de junio, ¿no? Es decir, que eh, e eh, outra vez non de, de, de, de que, que estamos aí, non? É decir es que, que, que parece que seamos moi moi pesados, non? Pero pero queremos insistir, é dicir, estamos eh, no siglo 21, decir eh, eh, temos a capacidade de de real de, de, de, de os países de, de, de acabar con a fame, de acabar con coa precariedade, de acabar eh, e eh, caminamos ao contrario, cada día as fendas son máis grandes e eh, cada día os que menos eh, os, os, os que o pasan peor eh, son máis. Sí, concretamente hai unha crise profunda sistémica que somete a maioría social cada vez a, cada vez máis a unha a unha un empobrecemento da, da maioría social, non? Entón, é un pouco consecuencias das políticas eh, digamos, capitalistas do, do imperialismo, neste caso, europeo, non? E creemos que a OTAN eh, precisamente ven a, a garantir esa, esa folla de, de ruta, lamentablemente unha folla de ruta que se está comprobando cada vez máis antidemocrática e, e profundamente eh, contraria aos intereses da, de sentido común, Sí, claro, no porque que ademais, decir, después este decir, se, se, se colan ahí mensajes de un lado, de un lado, de otro. decir, me refiero que, que aquí a cuestiones principales que en estos momentos, eh, ainda que solo nos centráramos en Ucrania, o, o a cuestiones que las eh, eh, armas que están matando a gente ali, a la mayoría de ella son armas que, que, de este occidente que se dice tan moderno y tan avanzado. eh, de entre todas temos que decir basta xa, non? Sí, sí, sí, de feito eh, o goberno ucraniano ten contraído eh, compra de armamento coa Unión Europea e a proposta do goberno ucraniano é entrar de pleno na OTAN para seguir eh, lucrándose coa venta de armas eh, condenando así os povos de Europa a unha, a unha situación deprimente, a verdade, porque eh, a violencia eh, militar eh, en moitos casos non soluciona nada. Podese comprobar co que pasou en Libia, co que pasou en Siria, o que mm. está pasando agora en Palestina, como comentado este principio. Non? Ao final, eh, había mm, diplomática de entendemento entre os países e a solidaridade e, a, e o respaldo mutuo pois está cada vez máis en tela de suizo, non? Porque ao final os intereses cuando das grandes corporacións oligárquicas de lucrarse con calquer tipo de cousa, mesmo coas armas. Sí, porque ademais é eso, ¿no? É decir, vemos, a, a, analizamos eh, un pouco, se si anali, analizamos datos que comentabas tú, ¿no? De, a, ao principio, ¿no? Que, que, que en, en, esta, en esta época do, do pandemia, ¿no? Es decir, pero pero vemos datos eh, que o da a propia, a propia OTAN, ¿no? No es algo que nos inventamos, ¿no? Es como, como gasto militar de, de, de os 30 membros de, de a OTAN, es decir, eh, en, en, en o año pasado, ¿no? pasado, es decir, eh, eh, aumentó aún aumentó ainda un 2%, es decir, con todo lo que está cayendo, cuando hablamos de miles y eh, de miles de, millones de, que se están invirtiendo en, armamento, es decir, hay cosas tan, tan, entre comillas, entre aspas, sin que como, como por ejemplo, que, tuviéramos una, una vacuna universal, ¿no? no para, para o tema de que, estábamos pasando, decir, de Más allá de que uno se pueda o no querer vacunar, que eso es otro tema, ¿no? decir, pero estas cosas, es decir, no se están realizando cuando realmente, es decir, o dinero está, o pasa es que o dinero no se está gastando lo que se debe gastar, es decir, que también es una cosa que estamos eh, viviendo en no, Estado español, ¿no? Es decir, eh, eh, pues, cosas que pueden ser tan sinxelas, pero que a la larga no lo son, es decir, como en Compostela que vemos que cada día aumenta o número de cámaras para grabar a los ciudadanos y eso a la larga acaban siendo también eh, presupuestos cartos que se quitan a sanidad, que se quitan a educación, es decir, eh, vivimos en una sociedad muy, no sé qué pensaráis vos, es decir, pero muy, pues eso, ¿no? Muy, muy donde o a imposición de Omedo hace eh, que, se justifique cualquier inversión en lo que se dice seguridad. Sí, no tenemos una opinión no concreto con respecto a tema eh, bastante sinxela, non? O discurso do políticamente correcto, eh, vámoslo decir así, entre comiñados, está poñendo cada vez eh, eh nunha tesitura de imposición a, a maioría social, non? E mm, empregan calquer tipo de, de ferramenta, ou das cámaras de Compostela, por exemplo, é bárbaro, non? Eh, ao final, a cuestión simplemente é Mm, determinar eh, se o no que vivimos é unha democracia ou non, porque ao final as cuestións non as decidimos nós, eh, non a decide a maioría social, non a decide pois os políticos eh, burgueses, digámoslo así, eh, favorecendo sempre unha oligarquía que de feito no Estado español é unha oligarquía herdeira totalmente da dictadura porque mm. se analizamos o IBEX 35 vamos nos dar conta, e eso se fai moi rápido, collendo os apelidos dos grandes, digámoslo así, oligarcas do país eh, ou do Estado, e eh, ao final hai unha vinculación directa coa ditadura, non? Co franquismo. Entón nos parece que unha cuestión de verdad quixéramos falar de democracia o ben común debería estar eh, anteposto a, aos intereses da, do mercado, non? Sí, porque ademais en estos días eh, de, do, sobre o tema do, do, do que estás falando, non? É dicir, de, hai xa algo que a veces o, o non no os vemos, por desgracia, os medios convencionais e eh, que para nós sí que é moi importante, non? Hemos visto nas concentraciones en Galicia, moitas delas las eh, vimos hemos visto fotos de, de que como a comunidade Rusia, de rusa también está saliendo a calle diciendo que eles tampoco quieren esa guerra, ¿no? Es decir, estamos viendo en eh, moitos posicionamientos, estamos viendo moita xente que está siendo encarcelada en la propia Rusia cuando está saliendo a las calles, a, las rúas a decir que a decir que non, porque a la larga o que queremos dejar claro e que penso, ¿no? entre todas es que a decimos que no a la guerra, pero no queremos eh, a invasión rusa, pero no queremos que tampoco, como estamos viendo, que, que la OTAN esté eh, eh, legando a países como Colombia, donde se están produciendo ya hay más de un año pues asesinatos diarios contra gente que sale a la rúa, es decir, todas estas cosas hay que decirlas, no las estamos inventando, son reales. Sí, al final hay eh, vivimos nunha etapa de confrontación entre imperialismos, mm. nos entendemos así a cuestión, e o goberno de Putin non deixa de descender unha postura imperialista. É verdade que quizáis no, no ideario colectivo o imperialismo norteamericano é moito máis belixerante no militar, pero ao final eh, o goberno de Putin defende os intereses dunha casta oligárquica tamén. Entón, bueno, hai unha confrontación por ocupar un espacio espazos de influencia, non? Mm. Entón o que o que se está vendo é como eh, cada vez máis vai haber un choque entre imperialistas. Creemos mm, firmemente que ser pacifista implica ser antiimperialista en estos tiempos. Queríamos preguntarte, Álvaro, porque al principio eh, tuvimos ahí la confusión do, do, tema de la plataforma, pero sí que comentaste que, que desde un grupo de personas eh, de, o de, sociedad, de la civil aquí en, Compostela, no sabemos si también de otros lugares de, Galicia, estáis eh, intentando poner en marcha esta esta plataforma ¿no? de para, para el rechazo a este pues eso, a este cumio de, de OTAN eh, previsto para 23, 29 e 30 de junio, un pouco como, uh -huh. como estas cousas de, de, como le adelante, eh, tamén digo por si a xente nos escoitas eh, hai po po posibilidade de, de participar ou como é un pouco, como lo, lo, sí, lo levais? Ben, nós estamos eh, organizando un espazo un movimento plural galego, pero vinculado a outras experiencias do Estado español, en contra dun do cumio da OTAN deste ano que se celebra no Estado español eh, co gallo de conmemorar o 40 aniversario de entrada da OTAN, pero <laughs> lamentablemente non é só esa cuestión, é unha cuestión de reafirmación do Estado español de calle dos intereses da bélica cosos do, do imperialismo europeo e eh, fundamentalmente norteamericano. Non? Decir que un espacio plural aberto a todo tipo de, de persoas, colectivos sociais, mesmo partidos políticos e, e temos eh, tres reivindicacións moi claras. Saída do Estado español da OTAN, por unha banda, que os gastos militares eh, mm, eliminalos ou uh, se non se puderan, pois que repercutisen no ben común e como último punto eh, receitamento a, a todo o que está sucedendo en Ucraína, mas non só en Ucraína, recitamento a calquer tipo de guerra que se este producindo no mundo, non? E son un pouco as tres bases do, do, noso, do noso espazo. Se si alguén quixera contactar, hai un correo electrónico que comité galego gmail.com Vale, comité, pues también así nos lo ponemos a, nuestras redes sociales y que asiente si quiere pues pueda eh, pedir información de, de, cómo participar, eh, de, también de, de, las cosas que estáis llevando adelante, porque bueno, nos parece una bueno, que son son eh, ¿no? moi moi necesarias, ¿no? de, la ciudadanía activa, ¿no? que es hacia donde creemos que todas tenemos que, caminar, ¿no? que sean democracias realmente participativas desde desde la ciudadanía. Pues no es un poco con, invitación a que siempre que queráis esos micros están abiertos, eh, un poco pidiendo a gente, ¿no? que que tamén eh, claro que entre todas podemos decir non claramente a, guerra y e que nos pensamos que decir non a la guerra es decir non también a la, OTAN, non? En eso sí que creo que, coincidimos. Eh, no sé si ti queres engadir cualquier cosa, nos encantará de que o hagas Vale, pues, que sí que nos costaría nos sí, aprovechar que nos estades dando este espacio y agradecidísimos a verdade, que si poidésemos de vez en cuando tomar contacto para para ir comunicando como están como estamos avanzando no proceso, non? Contra contra o cumio. Si vos parece ben, vamos. Sí, sí, sí, no, no, no, no, nos parece ben, nos parece perfecto. Amais eh, o, aí tenéis o, o teléfono, despois tamén te o topás un, un correo por si queréis enviar alguna información de, de, de lo que vais facendo. Estupendo. Eh, sí, nos, nos en principio temos o programa tres veces a, a semana, así que cando querades os micros de verdade eh, que isto non é postureo, é dicir, sempre sempre abertos, non non teñáis para isto e eh, para outras cousas que, que consideréis importantes contar con nós, evidentemente, de verdade. Eh. Sí, consideramos que temos que ir tecendo unha rede de, de solidaridade, xa non só este tema, senón Exacto, en cuestións sí. tan básicas como a defensa do público, y creemos que este tipo de canles como a Radio Calimera pues son un espacio idóneo para ir, para ir tecendo eh, vamos a decir así. pues sí, en esa, y nada más En pues. esa crear xarxa, como diríamos ahí en catalán donde, hoy ven, ¿no? Pues eh, estamos ahí encantadas de, de poder seguir tejiendo fíos, ¿no? De, evidentemente que sí. Eh, nada, pues eh, una hemos comenzado, empezábamos escoitando a Ali primera, ¿no? Con esa, con esas casas de, cartón, ¿no? Que y ahora nos vamos con una canción que también nos pedías tú y que nos parece perfecta, ¿no? Porque además viene muy bien a, la ocasión, ¿no? Porque lo que estamos reclamando es el no a la guerra, porque lo que estamos declarando es el derecho de vivir en paz que ya nos cantaba hace mucho tiempo Víctor Jara, ¿no? Pues nada, Álvaro, que, que he dicho que muchas gracias, eh, eh, claro que sí, siempre que queráis, por nos encantadas de que, de que participéis, de que estéis aquí, los micros son vosotros de verdad, no, no dudas tú Estupendo, vale, pois agradecidísimos. Venga, un aperta y No pues, non ah. a guerra no a OTAN. Estamos ahí en contacto, no a guerra e, e non, OTAN. Moitas gracias. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Con Víctor para hasta el fin tu canción. ser más que la sombra de un sueño. Levántense, vengan conmigo, levántense y miren la montaña. Vamos por ancho camino, dejen la vida volar, aprieten de sus manos. Somos cinco mil aquí, mi canto es una cadena sin comienzo ni final. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar el espanto. El sol volverá, la noche se irá, la sangre para ellos son medallas. Lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento. Lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento. el cuento de Frederick. A lo largo del prado, donde las vacas pastaban y los caballos trotaban, había un viejo muro de piedra. En ese muro, cerca de las cuadras y el granero, tenía en su hogar una parlanchina familia de ratones de campo. Pero como los granjeros se habían marchado, las cuadras estaban abandonadas y el granero vacío. Y cuando el invierno se acercaba, los ratoncitos empezaban a almacenar maíz, nueces, trigo y paja. Trabajaban todos, noche y día. Todos menos uno, Frederick. ¿Y tú por qué no trabajas, Frederick? Le preguntaban los demás. Yo trabajo, le respondía Frederick recojo rayos de sol para los días fríos de invierno. Y cuando veían a Frederick sentado, mirando al prado, le decían, ¿Y ahora Frederick? Él simplemente respondía, Recojo colores para los días grises del invierno. Y una vez vieron a Frederick que parecía adormilado. ¿Estás soñando, Frederick? Le reprochaban, pero Frederick les contestó. No, estoy recogiendo palabras. El invierno es largo y temo que nos quedemos sin cosas que contar. Los días del invierno llegaron y cuando cayó la primera nevada, los cinco ratoncitos se metieron en el agujero entre las piedras del muro. Al principio había comida suficiente y los ratoncitos se contaban historias de zorros estúpidos y gatos tontos. Eran una familia feliz. Pero poco a poco se fueron comiendo casi todas las nueces. La paja se acabó y el maíz era apenas un recuerdo. Hacía frío y ya no les apetecía hablar. Entonces se acordaron de lo que Frederick les había dicho sobre los rayos del sol, los colores y las palabras. ¿Y tus provisiones, Frederick? Le preguntaron. Cerrad los ojos, dijo Frederick mientras se subía a una enorme piedra. Ahora os envío los rayos de sol. Sentí su dorado aliento. Y mientras Frederick les hablaba del sol, los cuatro ratoncitos comenzaron a sentir su calor. ¿Sería la voz de Frederick? ¿Era magia? ¿Qué hay de los colores, Frederick? Preguntaron ansiosamente. Cerrad los ojos otra vez, dijo Frederick. Y cuando les habló de las azules pervincas, de las rojas amapolas en los trigales amarillos y del verde de las hojas de los arbustos, vieron tan claramente los colores como si los tuviesen pintados en su imaginación. ¿Y las palabras, Frederick? Frederick se aclaró la voz, esperó un momento y, como si hablase desde un escenario, dijo, ¿Quién esparce la nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién pinta de gris los días? ¿Quién los hace bellos? ¿Quién siembra la primavera con hojas de trébol? ¿Quién apaga el día? ¿Quién enciende la luna en el firmamento? Cuatro ratones de campo que viven junto al sol cuatro ratones de campo como tú y como yo. Uno es ratón primavera, que vive con aguacero. Otro es ratón verano, que abraza con fuego. Después viene otoño con nueces y frío. El último es invierno con los pies fríos. Cuatro estaciones. ¡Qué suerte tenemos! Ni una de más ni una de menos. Cuando Frederick terminó, todos aplaudieron. Pero Frederick. Dijeron. ¡Es un Frederick se sonrojó, hizo una reverencia y tímidamente dijo. Ya lo sé. dedicar especialmente a los compañeros poetas, a todos los que alguna vez les haya dado por esa estúpida manía de escribir y para ellos, ¿vale? Su oficio, poeta, no es almacenar palabras eruditas, rimbombantes, ornamentales. No es disponerlas en su orden yámbico, en perfecto soneto gongorino, ni siquiera clasificarlas burdamente en función de la rima. Porque tú nunca fuiste matemático, poeta. Tú nunca fuiste geógrafo ni físico y no entiendes de distancia, ni unidades de medida y no entiendes de lógica pura ni de leyes invictas, porque tú nunca fuiste científico, poeta, y por eso mismo no entiendes de estadística, ni de cuántica avanzada, ni de biopolítica. Y no es tu oficio establecer las fórmulas del cosmos. No es tu oficio el análisis forense, por más que te empeñes, así como no lo es tampoco el psicoanálisis ni la neurociencia tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de las formas más humanas y menos despreciable que te permita tu especie. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, hacer que quepa la duda, decir, algunos eran buenos, algunos no eran prescindibles, que mañana, cuando hayan pasado los siglos, se diga, no todos fueron Judas. Los hubo Robin Hoodes y Don Quijotes, los hubo Baudelaire y Esproncedas, las hubo Antígonas, las hubo Safos, los hubo Vallainclanes y Cañameros. Que de toda nuestra obra una parte se salve, que merezca la pena el raciocinio, que el conocimiento no sea una amenaza. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, escoger las palabras que pondrías en tu lápida, decir, por ejemplo, no todos eran prescindibles. Merecerte la vida hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia y dejarte ir, como si nada, como todos, poetas o no, hacia la larga y aburrida eternidad. Rocío Danusi lee poesía en contra de la guerra en Buenos Aires, marzo de 2022. Gloria Fuertes, San Isidro. Estoy cansada. Yo te dejo mi herramienta, tú que nunca fatigado estuviste, ni en tormenta, tú que todo lo rezabas, lo labrabas, lo sembrabas, tú que hablabas con los santos, con el trigo, con el ave. Toma, planta mi bolígrafo. A ver qué coño son sale, San Isidro, estoy cansada. Selva Casal. Amor, escucha las sirenas, cómo gritan y entran por las puertas y casas, cómo llaman. Dicen que estamos solos, arrojados al aire, destruidos. Vivir es peligroso. Escucha cómo llaman. está preocupado un cabrón que dice gobernar. Que tiene más quiere y el que no tiene se jode. Oh, oh, oh, ¿Quién va tiene más quiere y el que no tiene se jode. cantándole a la vida e agradeciéndole o oh día a día el poder compartir e denunciando las injusticias e sabendo que somos esa gran superpotencia unida como povo, decimos basta ya de guerras, de violencias, decimos sí a vida, sí a ser felices, sí a a vivir en paz, sí, a una vida plena. De verdad, eh, todas podemos ser felices. Graciñas por la escoita. Ahora sí que acabamos ya todos, porque vamos a cantar colectivamente como buenos ciudadanos. Hasta el de Loarre se va a marchar a Loarre. Habrá un día todos, Esta é unha radio libre. A Calimera. Os sapoconchos, ña! Os sapoconchos. Os cachopondos. <laughs>